Cimat punya cerita dengan judul Entuk Gemek Bongso Siluman kiriman dari Pak RT 13 Tarmijan Kedos Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bujonegoro. Negoro Kedadian iki bener-bener kedadian nyoto. Tak alami rikolo kuwi durung enek listrik. Wong-wong padha nganggo lampu teplok utawa petromak. Ceritane mangkene. Awane sebut ai jenenge Kokong. Budal ning Bojonegoro kulaan buah mergo pegaweane angger awan dodol es buah karo kopi ning pinggir ratan gedhe. Aku wayah mulih saka Bojonegoro udan deres. Aku ya ora ngiyup mluncing terus supaya ndang cepet tekan omah. Tekan desa jampet sepedaku mogok tak stater ora kenek. Akhire kepeksa ya tak tuntun amarga bar kenek banyu udan. Aku tekan kuburan nglingi, kuburan etane dalan krungu Nek dhuwur wit asem. Uluku padha ngadeg karu wedi amergaya saking peteng dedet. Bar udan deres lawang-lawang ya padha tutup. Aku diwuri wujutan enek wong mlaku karo miksikile menungso ning jero kuburan. Olehku mlaku banjur tak cepetno terus. Jarene wong tuwa-tuwa kuwi jenenge Jrangkong. Bareng ngono aku diwuri wujutan meneh saka kidul simpangan karo aku enek wong nuntun sapi. Wong lanang rodok setengah tua banjur tak celuki. Ade, ade, arep bogo ning di sapi nem. Wong kuwi meneng wae. Aku banjur nyepetno oleh kumlaku meneh. Aku noleh mengguri tiba sing nuntun sapi mang ilang pas tengah lawang kuburan. Berarti wong sing sapi mang dilalah peden. saya suwe soyo adoh leku mlaku tekan lapangan bisa bareng enek manuk gemek mi bernyiblok neng tengah ratan aku banjur mendek olehku mlaku manuk gemek mau banjur tak jupuk tak wadai tas kresek sesuk ben digawe dulanan marang anakku kok aneh temen manuk gemek padahal cilik kresekku kok tambah gedi kok tambah dadi abot oleh kunggowo. kreseku banjur tak buka manuk gemek mangrubah dadi sirai menungso lan banjur tak banting. ngancepi patok sirah kimang banjur serengen suarane ngaur-ngaur kaya swara kucing kerah aku banjur mlayu terus karo nuntun sepedaku tapi sirah mang tetep isih gudaki aku terus karo suarane ngaur-ngaur. aku arep jaluk tulung wong-wong yo ora enek wong babar pisan lawang-lawang omah wis padha tutup rapet wong-wong padha wis turu angler Aku bengok-bengok karo jaluk tulung tapi ora enek wong metu nulungi aku. Kedadian kuwi sekitar jam 11.30 wengi, setengah rolas bengi. Saking kesel kulehku mlayu aku banjur ndoprok. Sirah mangisih tetep budaki aku pas nek dhuwurku sisan. Sirah ki mau banjur ngomong karo aku njaluk supaya patok sing tak cepno supaya dijabut. Aku banjur mlaku terus sampai tekan omah. Tekan omahku ditakoni bojoku. Kudalangan ya ini lagi tekan nomor itu mas Dik, dik kue gak ngerasa no aku Sepedaku macet neng jampet terus tak tuntun naik sampai tekan nomor iki lho Sirah kimang yoi sih budaki aku Suarane koyok neng dua rumah Sing krungu cuma aku dewi Aku yura cerita karo bujuku nek aku baru diwedeni Mundak mengko bujuku melok wedi sisan Esoe patok kimang banjur tak delok tapi sirah sing tak cepi patok wis gak enek. cuma patok sing mancep. Semene wae cerita sokaku kedadian nyoto tak alami, wis onok selawi tahun kepungkur. Soko aku Pak RT Telulas Tarmijan Kedus Kokong Sakti, Desa Papringan, Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Bersama Tim Cimat.